Raidījums Kristīti un Sūtīti. Kā baznīca pilda Kristus pavēli sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām, kur ir tās robežas, kur beidzas mūsu ieinteresētība un informētība, rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana. Raidījums par misijām pasaulē. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Raidījumā Kristīti un Sūtīti priesteris Rihards Rasnats spāvesta misiju darbu direktors eh, Latvijā. Šodien eh, piedāvāju eh, iepazīt baznīcu Sīrijā – Tieši tāpēc, ka esam daudz ziņās dzirdējuši par eh, to, kas notiek Sīrijā, ka ir uh, dažādi mil militāri konflikti un tā tiek meklēti risinājumi, viņš un tas arī tādā militārā ceļā, un uh, tāpēc, uh, nu, piedāvāju nedaudz vairāk iepazīties, jo nu, tas kaut kādā veidā ir skāris uh, arī Latviju, jo, jāsaka, um, arī Latvijā mums eh, ir tāds gan bēgļu statums, eh, gan arī uh, uzturēšanās atļaujas Sīrijas bēgļiem. Un uh, es uh, sākumā tādu nelielu kontekstu par uh, šo situāciju, kāda ir uh, Sīrijā, jo uh, 2011. gadā uh, vairākās Ziemeļa Afrikas un to austrumu valstīs uh, Iedzīvotāji sacēlās pret nu, ilgadējiem autokrātiem, un protesta vilnis ieguva nosaukumu Arābu pavasaris. Un to rezultātā gāza uh, vairākus vadītājus, piemēram, Tunisijā, Eģiptē, Lībijā, Jemenā. Un arī Sīrijā iedzīvotāji izgāja ielās, lai paustu neapmierinātību ar to laiku jau vairāk nekā desmit gadus uh, valdošo uh, autoritāro prezidentu Bašaru al-Asadu. Viņš pret protestētājiem nosūtīja armiju, un demonstrācijas tika apspiestas. Un, uh, tas izraisīja uh, pilsoņu karu, kur uh, bija apmēram pusmiljons cilvēku uh, tika nogalināti. Uh, un vairāk nekā 12 miljoni bija spiesti doties bēgļu gaitās. Un tāpēc tas jā, bija izraisījis šādu nu, Sīrijas bēgļu krīzi arī Eiropā. Un, jā, arī Latvijā mums ir, es nu, nevarētu teikt, ka daudz Sīrijas bēgļu, bet tomēr kas, nu, dažiem Sīrijas bēgļu pilsoņiem tika dots gan bēgļa status, eh, vai arī īslaicīgas eh, uzturēšanās atļauja. Un, um, un, un lūk, eh, pēdējās dienās um, um, Asads ir bijis spiests atstāt savu valsti, klasīja ziņās, ka viņš ir devies uz Krieviju, um, un tā tiek risināt jautājumu par nu, varas tālāku nu, pārņemšanu Sīrijā. Un jautājums, nu, kā tagad būs kristiešiem un kā kristieši ir dzīvojuši visus šos uh, laikus līdz uh, gan eh, um, nu, šim arābu pavasarim, gan, uh, gan tas nu, pēdējos, īpaši desmit gados. Un jāsaka, tad par Sīriju, pirms tas tā, lai mēs saprastu par tīri geogrāfiski, kur atrodas eh, šī zeme. Tā ir um, robežojās ar Turciju, uh, ziemeļos, ar Irāku um, austrumos, uh, ar Libānu uh, robežojās arī. Un, um, tātad tie ir tuvie no austrumi. Un, um, jā, ir arī tādas ģeopolitiskas intereses, uh, piemēram, jā, uh, no kādu gāzes vadu vēlās no tuviem austrumiem uh, vilkt uz, uh, um, uz Eiropu, tad uh, nu, Sīrija ir tāds, nu, ērtākais eh, ceļš eh, šim gāzes vadam, un nu, daži eksperti saka, ka šīs te ekonomiskās intereses ir bijušas tās, kas arī izraisījuši daudzus eh, konfliktus. Un, jā, Sīrija ir valsts nu, pašreizējā te teritorija, um, kur ir ļoti sena vēsture. Um, arī uh, nu, kristietības sena vēstura, lūk, Damaska, ko mēs nu, pazīstam kopš jā, nu, senajiem laikiem, un lūk, tā, tas mēs vēl pieskarsimies šim jautājumam par seno vēsturi, bet, laikam, nu, vairāk aktuāli mums interesē, kas tagad tur notiek. Un es kā Sīrija ir viena no tām valstīm, kur arī kristieši saskaras ar vajāšanām, uh, Un šis eh, Sīrijas pilsoņu karš, sākot jau ar 11. gadu, ir skāris vismaz visas ticības un visas etniskās grupas. Um, un, eh, iedzīvotājs pie, bijuši spiesti doties gan ārpus valsts, gan arī valsts iekšienē, ir bijusi eh, pārvietošanās, arī piespiedu izceļošana. Un jāsaka, kristiešu kopiena tas ir skāris uh, nesamērīgi, disproporcionāli. Kristiešu skaits eh, pirms eh, pilsoņu kara 2011. gadā bija pusotras miljons, varbūt pat eh, pēc citiem statikas, statistikas datiem vēl vairāk, nu, nepilni divi miljoni. Un uh, tagad to ir tikai 250 tūkstoši un pieaug bailes pat eh, par baznīcas izdzīvošanu, vismaz dažās eh, no valsts eh, daļām. Sīrijas ziemeļos kristiešu grupas, kuru skaits ir ievērojami samazinājies, saskaras ar, ar, ar zinām, spiedienu, un tas ir nu, atšķirīgs. Idlibas provinces, kas ir Sīrijas ziemeļrietumu daļā, islāmistu grupējums eh, pasludināja, ka izbeidz kristiešu vajāšanas, piemēram, atļaujot armēņu apustuliskās baznīcas svētās Annas dievnama atjaunošanu un atvēršanu, kas bija slēgts desmit gadus. Taču šis pats grupējums turpināja aizliegt eh, reliģisko praksi un turpināja konfiscēt īpašumus, dažos gadījumos pārveidojot baznīcu ēkas par mošajām – Kristiešu garīdznieki ir stāstījuši par mēģinājumiem uh, dzēst kristīgos simbolus no baznīcu un klostu rēkām, tā lai no ārienes nevarētu redzēt, ka eh, šīs ir kristiešu kulta celtnes. Idlibas eh, reģionā kristiešu skaits ir samazinājies no 20 tūkstošiem ticīgo līdz 600 un dažos apgabalos, eh, nu, teikt, ka tuvojas izmiršanai kristīgo klātbūtne. Arī eh, pagājušā gada zemestrīce eh, izraisīja turpmākus migrācijas viļņus. Um, tad arī Sīrijas ziemeļaustrumos Al-Hasakē Turcijas uzbrukumu eskalācija un bailes par drošību nopietni kaitēja kristiešu kopienas atvesaļošanai. Un tur garīdznieks ziņo, ka 30 ciematos vairs nav palikuši neviens uh, no kristiešu, no, no sīriešu kristiešiem. Un, uh, jā, nu šī ir teritorija, ko savulaik bija okupējusi islāma valsts. Jā, islāma valsts uh, teritoriāli Eh, bāzējās eh, Irākā un eh, arī daļā Sīrijas. Un Islāma valsts abrievatūra no angļu valodā ir IS, vai nu, latviski mēs IS viņu uh, saucam arī, un cirējs ir četri burti, IS, IS, uh, kas tulkojumā būtu Islamic State uh, of uh, Iraq un uh, uh, Sīrija. Tātad mēs redzam, ka nu, islāma valstī ir tādas nu, īpašas teritoriālas pretenzijas tieši uz Irāku un Sīriju. Un, um, 70% uh, Sīrijas, uh, kas atradās Asada valdības kontrolē, valsts bija pasludinājusi nu, tagad jau kristiešiem labvēlīgu politiku. Tomēr pēdējās desmitgades masveida migrācija, ko izraisīja nu, līdz šim tāda ekstrēma pret kristiešiem vērsta vajāšana, eh, turpinās joprojām arī tādu smagu ekonomisko grūtību dēļ – Piemēram, Alepo kristieši, kuru skaits agrāk bija 250 tūkstoši, tātad ceturdaļa miljons, kas bija 12% no reģiona iedzīvotājiem, tagad ir palikuši tikai 30 tūkstoši, kas ir 1,4% no reģiona iedzīvotājiem. Redzam, nu tik dramatisku uh, samazinājumu. Nu, apustuliskais nuncijs Sīrijā, kardināls uh, Mario Zenāri, uh, Eh, šī gada aprīlī ziņoja, ka no Sīrijas eh, eh, katru dienu izbrauc 500 kristiešu. Tātad, nu, dodās bēgļu gaitās, ir, to varētu saukt par nu, piespiedu izceļošanu. Viņš pat teica, ka mēs redzam, ka baznīca iet bojā. Um, vēlos vēl tādus dažus uh, faktus uh, par nu, to, kādas vajāšanas nākās piedzīvot uh, kristiešiem Sīrijā. Tā piemēram, pirms uh, diviem gadiem, tātad tas bija tūk, 2022. gadā, tieši decembrī, Idlibas kristieši ziņoja, ka uh, islāmistu grupējums joprojām masveidā ierobežo Ziemassvētku dievkalpojumus, ierobežojot gan lūkšanas baznīcu zālēs, un arī aizliedzot zvanīt ar baznīcu zvaniem. Tāpat pirms diviem gadiem decembrī Sīrijas katoļu patriārhs um, aprakstot uh, vizīti uh, Sibi arhidiecēzē sacīja, ka kristiešu skaits ir samazinājies no 100 tūkstošajiem pagājušā gadsimta 70. gados līdz mazāk nekā 20 tūkstošiem cilvēku tagad. Tātad piecas reizes ir samazinājies ticīgo skaits. Un ne jau tāpēc, ka cilvēki būtu atstājuši ticību, tāpēc, ka viņi ir bijuši spiesti izceļot. Un viņš piebilda, ka tas rada visbīstamāko izaicinājumu mūsu izdzīvošanai, tātad mūsu nu, kristiešu, katoļu izdzīvošanai šajā zemē. Tad pagājušā gada martā Ziemeļsīrijas kristiešu kopiena ir neatgriezniski cietusi e, teritorijās, kurās agrāk e, kontrolēja džihādisti. Un arī citās teritorijās, kuras ieņēma uh, Eh, Turcijas atbalstītie spēki. Un ir gandrīz eh, nu, iznīcināti vai arī nu, ir spiesti eh, doties projām kristiešu iedzīvotāji. Um, kā kā kādā vietā raka – kristiešu skaits ir samazinājies no 11 tūkstošiem 11. gadā līdz eh, tikai 100 cilvēkiem pašlaik. Tajā pašā laikā kristieši uh, Deir es Zorā, kuru skaits iepriekš bija gandrīz 5000, ir gandrīz vispār pazuduši. Un asīriešu kristiešu uh, skaits uh, um, Kabūra ielējā ir sarucis no 15 tūkstošiem līdz mazāk nekā tūkstotim tagad. Um, pagājušā gada septembrī Sīrijas un Libānas kristieši, kas cieš uh, galēju nabadzību, vairs neusticas uh, savai valstī. Un uh, um, Melkītu grieķu katoļu uh, eh, patriarhs uh, eh, Jusefs Apsi eh, saka, ka kristieši vairs neredz uh, gaismu tuneļa galā. Šacī mēs darām visu iespējamo, lai palīdzētu mūsu ticīgajiem, lai nodrošinātu viņiem pamata aprūpi. Uh, un viņš saka, vēl bez tāda ārēja atbalsta mēs vairs nevaram viņus pārliecināt palikt. Patriarhs arī sacīja, ka situāciju varētu uh, nu, uzlabot, ja rietumi atceltu sankcijas. Jo arī jā, tad, eh, šo visu politisko un militāru notikumu dēļ rietumi bija noteikuši sankcijas, no kurām cieta, nemžēl, arī nevis eh, tikai no, nu, tā, režīma elita, bet eh, vienkāršie iedzīvotāji. And, um, ja, arī draudus rāda nu, islāma valsts uh, atzimšana. Un, um, um, jā, tad redzam, ka no nu, Sīrijas kristieši saskaras ar ļoti nopietniem izaicinājumiem. Um, īpaši tagad varam lūgties arī par um, Sīrijas baznīcu, kuras aizbildina svētā Barbara tikko svinējām Svētās Barbaras piemiņu. 4. Eh, decembrī ir Svētās Barbaras eh, diena. Un, uh, interesanti, ka pašlaik uh, Rīgas biržā mākslas muzejā no Prado muzeja ir atvesta uh, viena uh, izcila sana uh, glezna, uh, kur ir veltīta svētajai ģimenei, bet uh, Blakus ir divas uh, no austrumu baznīcu svētās uh, um, svētā Katrīna no Aleksandrijas un uh, svētā Bārbāra. Uh, tāds, varētu vēl teikt, vēl viens sakars mums ar Sīrijas uh, kristiešiem. Um, jā, tas pirms vēl, vēl stāstu par uh, vēsturi un par vēl kādu statistiku attiecībā par eh, Sīrijas eh, baznīcu. Eh, kādu sīriešu dziesmu paklausīsimies? izskanēja uh, sīriešu dziesma, un uh, pirms runāt vairāk par uh, Sīrijas baznīcu, saka, jā, ka Sīrija ir uh, viena no, no austrumu baznīcām. Uh, katoļu baznīcā ir um, uh, vairāki riti, uh, un tātad vairākas arī uh, šīs pastāvīgās eh, baznīcas, kurām ir savi patriārhi. Un, um, savukārt, Vatikāna struktūrā ir um, no austrumu baznīcu dikastērija, un eh, tā tieši rūpējās par šīm uh, autonomajām austrumu baznīcām. Uh, ir uh, um, katru baznīcu pār septiņi riti, jeb tās augtās baznīcas – un katrai no tām ir uh, sena vēsture ar, arī ar unikālu liturģisko tradīciju un kultūru, un nu, īpaši štuvie austrumi izceļas ar šo ritu dažādību un arī nu, vēsturisko, um, vēsturisko nozīmi, Un jāsaka, šīs uh, baznīcas ir uh, vienotībā ar uh, Romu saknes. Arī Sīrijā pastāv ortodoksā pareizcīgā baznīca, kuriem nav vienotības Roma, bet eh, Sīrijas katoļu baznīcai un arī patriārham tātad ir vienotība eh, arī ar Romas eh, pāvestu. Tas neiedzināšos tik ļoti tajā vēsturē, kā tas ir veidojies, kurā gadsimtā, kur kad ir meklēta šī vienotība un kā tas ir īstenojies. Um, Ehm, ehm, es, ka šīs ehm, nu, austrumu baznīcas mērā ir bāzētas no arābu kultūrā, un ļoti bieži šajos austrumu ritu baznīcās liturģija tiek svinēta arābu valodā, Patiesām mums Latvijā, ja mēs domājam par austrumu baznīcām, mēs vairāk domājam tieši par grieķu katoļiem, uh, Uh, bet uh, nu, es aicinu šodien skatīties vēl nedaudz plašāk un arī par tām uh, austrumu baznīcām, īpaši, kas ir tuvajos austrumos. Es, ka Sīrijas katoļu liturģija tiek svinēta aramiešu valodā. Un, esam dzirdējuši gan par um, maronītu katoļu ritu, um, tas, tas mums vairāk saistās ar Libānu, jo arī mums šeit Latvijā ir kādi Libānas kristieši, kuri pārstāv maronītu ritu. Tad ir eh, Melkītu, Grieķu katoļu baznīca, eh, kurai nu, pieder mm, kāds pusotras miljons eh, cilvēku, bet jāsaka, tikai puse no viņiem pašlaik dzīvo tuvajos austrumos – un arī liela daļa viņiem ir Libānā, un tad liela daļa ir uh, Sīrijā. Bet uh, daži ir arī Jordānā, uh, Izrēlā, Eģiptē un uh, pat arī Sudānā, un neliels skaits arī Irākā. Um, tad, um, jā, arī šai um, Melkītu uh, rita ja Melkītu Grieķu rit, baznīca ir savs patriarhs, to mēs saucam vēl cerēs vienkārši saistībā ar vietu, tas ir pat, e, Antiohijas patriarhs, un e, viņa rezidents atrodas e, Sīrijā, Damaskā. Tad, um, um, Sīrijas katoļu baznīca – arī izplatīta tuvojas austrumos, un tā ir 130 tūkstoši ticīgo, pamatā Sīrijā, Irākā un Libānā. Bet arī nu, liels šīs baznīcas un šī rita piedarīgo skaits ir emigrējuši uz Venecuēlu un Amerikas Savienotajām valstīm. Tad, ir arī mm, Sīrijā sastopami Romas katoļi, bet ir tikai viena eh, diecēze. Eh, tad nedaudz eh, nu, par statistiku, kā dzīvo un cik daudz priestaru, cik daudz klosteru ir uh, um, Sīrijā. Um, tad, tad, uh, ja kopumā teicu, ir nepilni 20 miljoni iedzīvotāju, tad um, teicu, katoļu skaits uh, um, ir uh, ļoti samazinājies, un tas ir apmēram 200 eh, tūkstoši. Tas, kas arī vispār iedzīvotāju skaits ir samazinājies eh, Sīrijā, jo uz 2010. gadu eh, bija jau vairāk kā 20 miljoni iedzīvotāju, un nu, tomēr tāt, uh, ir iedzīvotāju skaita samazinājums, un mēs redzam, ka apmērā tieši kristiešu skaits ir eh, samazinājies. Ehm, tad ehm, par bīskapiem ehm, ir pašlaik 12 diecēs bīskapu. Interesanti, ka uh, Sīrijas teritorijā ir arī vairāk titulāri bīskapi. Tie ir tie bīskapi, kuriem īstumā nav savas diecējas vai jurisdikcijas, bet nu, vēsturiski viņi saglabā šo, um, um šos nu, nosaukumus un, un titulus, un tātad uh, pat, ja tas bīskaps uh, darbojās, vai tas kā kā nuncīs vai kādu citu mm, amatu ieņem baznīcā, viņam ir sava uh, kā titulāri bīskapiem. Tad, balstoties tieši uz tādu seno tradīciju, priesteru skaits vismaz 2021. gadā bija 169 diecēzes priesteri un 66 dažādām kongregācijām piedarošie priesteri nu, jāsaka, pats priestru skaits nāk ir lielāks nekā uh, Latvijā. Uh, ticīgo skaits, nu, mēs tādu varētu domāt, cik tad īsti mums katoļa tur ir, nu, tas pat nepilni 200 tūkstoši, nu, varbūt arī kaut, kaut kas līdzīgs varētu būt eh, Latvijā. Tad, um, mm, 2021. gadā ir bijuši 49 semināristi. Nu, jāsaka, ir daudz labāks uh, rādītājs arī nekā, uh, nekā Latvijā. Tad, um, es uh, eh, minēšu par um, jurisdikciju, ka um, ir uh, arī vietējie um, latīņu rita katoļi tomēr iekļaujās uh, nu, um, vietējās baznīcās, kas ir piederīgi uh, armēņu baznīcai, kaldiešu baznīcā, grieķu melkītu baznīcai, maronītu baznīcai un sīrijas baznīcai. Es pieļauju, ka tas daudziem šķiet ļoti sarežģīti, ka tur ir daudz riti, daudzas tradīcijas, uh, tas kā baznīca tomēr ir dzīva, lai gan ļoti cieš, lai gan tiek vajāt un piedzīvo uh, tādu piespiedu uh, došanos uh, projām, un tāpēc uh, īpaši tad, kad nesen svinējām svētās Barbaras piemiņu, tad lūksim svētās Barbaras aizbildniecību uh, Sīrijas uh, kristiešiem. Paldies par uzmanību un tiksimies pēc nedēļas. Tas bija pāvesta misiju darbu Latvijā raidījums Kristīte un Sūtīte. Vai nebūtu forši piedalīties baznīcas misijā ar savu ziedojumu? Domāju, ka jā. Izmanto iespēju ziedot Rādio Marija Latvija. Informācija rml.lv.